Hello comics people, ako si Mel Kasipit and welcome to Indie Comics Podcast. Yan. So yung Philippine International Comics Festival, PICOF 2025 will be held on Jul- uh, July 5 to 6, Saturday and Sunday from 10 a.m. to 8 p.m. at the Mega Trade Hall 2, SM Mega Mall. So watch out for live interviews happening during the event um, I'm pleased to announce our official collaboration with PICOF, the Philippine International Comics Festival. And uh, as part of this partnership, we'll be conducting a special interview series featuring creators launching new titles at PICOF. Yan, these interviews will be available on this podcast sa YouTube, uh, sa, sa Facebook page namin, as well as sa YouTube channel ng Indie Comics Podcast. So with that, I'd like to introduce uh, Loy. Yan. Si Loy Hello ang uh, artist. Yan. Si Loy ang artist ng uh, comics na Oh My Ghost. Collaboration nila ni Ghost Maya. Yan. So, welcome to the show, Loy. Musta? Thank you po. Okay lang po. Medyo may sakit lang kunti. <laughs> Medyo uso nga yung ano ngayon eh. Uso yung ula- maulan. You know, sa uso ang sipon. Opo. Ayan. Okay. So, bago tayo magumpisa at magkwentuhan, uh, pwede nating i-share yung Indie Comics Podcast link na nasa YouTube, uh, ay sorry, sa Facebook page ng Indie Comics Podcast. So while we are uh, sharing yung link ng live, uh, I'd like to remind everyone na ang Indie Comics Podcast ay my YouTube channel. So after ng episode na ito, kung hindi nyo pa hindi nyo na po umpisa or gusto nyong mapanood yung mga previous episodes, pwede nyo yung balikan sa YouTube namin. Meron din kaming uh, podcast sa Spotify, meron din kami sa uh, Google Podcast and iTunes. Yan. Kompleto naman. Pero yung pinaka-kompleto sa YouTube. So, please subscribe kung uh, kung gusto lang naman. Yan. Para mas marami pang makapanood ng mga episode ng Indie Comics podcast. Okay? So, Loy, introduce mo naman kami sa Oh My Ghost. Bigyan mo kami ng ano ng overview kung ano yung Oh My Ghost na na comics. Hello po. Good afternoon po sa lahat. Ako pala si Human Loy, partner ni Ghost Maya. Ako po ay assistant lang po sa art, uh, mga art direct, direction, and sa mga pagpaneling. And Oh My Ghost webtoon, na-publish siya sa webtoon and it's been nine years na. Uh, actually, this month, uh, night anniversary na namin po sa Oh My Ghost. And it's about uh, si Maya. It's a parody of Maria Labo. Mm-hmm. Uh, urban legend horror na sikat din sa ano. And then ginawa lang namin na parang si Maya hindi siya marunong mag mumu like hindi siya marunong mag hunt So naging wholesome siya sa issue 1 then later on uh, magiging ano siya story parang adventure na action na may power hmm. system na. Hmm. Actually ngayon po uh, season 7 na po and 1170 episode na po ata. Hala, ang dami na pala. So <laughs> yung preview episode or yung preview na sinubmit mo sa Pickoff, yung nabasa ko, binasa ko kasi yung ano, yung preview ano lang siya, parang slice of life. Nagsisimula pa lang yung story nilang dalawa. Yes po. So marami nang nangyari after that. <laughs> Opo. ano, eh bale ito po ngayon yung pinakita po ko ngayon dito sa presentation. Ano po to? Parang remastered eh dati mga around 2016 parang mm-hmm. traditional pa kasi kami noon. So medyo mm-hmm. pangit pa or hindi ko naman masabi pangit pero parang amateur talaga pag-drawing eto parang ma- malinis na eh. Oo. Mas ano na siya, mas uh, mas refined na, 'di ba? Opo. Mm. Nabanggit mo na si Maria Labo ay urban legend sa inyo. Apa. Pwede mo baka pwede mo ba kaming ano i-introduce doon sa urban legend? Paano siya uh, ah, paano yung story ng urban legend na 'yon? Eh, story po dito sa Davao, pa, bali pang takot lang po sa mga uso po kasi yung maghanap ng spiders mm-hmm. pang-away, eh, syempre, mga bata pa, mga elementary, parang ginamit ng mga, like ni, di, ni Digong na pangtakot para hindi na kami lalabas mga bata. Na mm. merong doon na si Maria Labo magpapakita daw sa mga bata, lalo na gabi. So, mm-hmm. mag-iwas kami mag ano, labas. Mm-hmm. Ah, <laughs> doon pa na start So, nung bata kayo, yun yung kinikwento. Pero doon lang siya nagsimula o ano pa siya? Noon-noon pa, mga lolo-lola natin. Yun na yung sinasabi. O bago, bago-bago lang siya? Feel ko po sa generation ko po ata nasabi yun. Hindi, hindi rin po ako sure sa history ni Maria Labo. Basta mm-hmm. parang mm. meron rin siyang story na abroad, taga OFW siya sa London, then parang katulong daw. Then ano daw siya mm-hmm. vampire doon sa London, kaya dito, pag balik niya sa Davao, parang medyo vampire na siya. Doon na nagabas uh, siya. Aswang daw siya. Oo. Oh, interesting din pala yung history, no? <laughs> Iba-iba rin yung version. Oh, yes po. I-greet natin si Gary Garcia. Hello. Hello, Gary. Hello, sir. Yeah. yeah welcome to Indie Comics Podcast. Kung meron kang question para kay uh, Loy, yan, pwede mo siyang i-comment tapos anan, i-question natin sa kanya. Alright. So, paano kayo nag-collaborate ni ano ni Ghost Maya? Paano kayo nagkakilala? sa call center po kami nagkakilala una. Pero before po noon, uh, ah, artist na po talaga ako, parang mangaka. Mm-hmm. And then nagtry ako pero parang laging bankrupt. Then syempre sa dito parang medyo may discrimination kung gagawa ka ng comics parang ano ba yan? Parang wala kang future. Hindi ka ba maghanap ng trabaho na mas sales or maka-income na malaki? Mm. And then yun, parang nag-give up ko yung dream ko as comic artist hanggang nakilala ko sa call center, totally na as in wala na akong drawing kasi napalpak up ako sa Ateneo, hindi pa ako nakagraduate kasi maraming nangyari sa buhay. Then, then hanggang nakita ko si, ay nakilala ko si Ghost Maya. Then sabi niya, mas bagay sa'yo gumawa ng ano, na romance kaysa mag-action. Pero pwede na lang isagol pero more on. So yun, doon nag-start na mag, ano kami, mag drawing, ako mag-drawing, then siya mag ano parang conceptualize. Mm. So Dati hindi pa collaborate kayo. Apa. And then okay. doon yung parang interesting pala mga story niya para And then na uh, gulat din ako kasi si Ghost Maya, normie po siya, hindi po siya wala po siyang background like mga pop culture. Mm-hmm. Like anime wala, pati comics wala, mga Marvel, DC wala, wala siyang mm-hmm. background sa ganyan. Tapos mm-hmm. nagtaka ko, ang galing niya magawa ng story so sabi ko, sige, sige nga, parang last chance ko na as comic artist na i-push ang dream. Then yun, nagtaka kami parang una sa tapas pa kami dati. Hmm, Narinig ko pa dati sa ano sa interview niyo Eh. Oo, Opo. tapastik pa yun noon. Tapos Narinig ko po tapas. sa interview niyo kay No Sleep Are We. Mm. Nakikinig po ako noon. Sabi ko, oh, marami pa lang webtoon artist pala dito kay, ano, mm. kay hmm. Sir Mel mga interview. Si Karosmo, sir. Kilala ko rin po yun. Oh, si Karosmo, oo. oo. Mm-hmm, ano yun, kasama ko siya sa ano dati, sa animation noon. Nag, nag-animation ah. ako sandali sa uh, Toon City. Tapos doon ko siya nakilala. I see. Nagka-friend kami sa forum lang din sa Tapastik. Tapos mm. friend na kami sa Instagram. Oh, sikat na sikat na rin yung gawa niya, no? Oo. LNR. Actually, yung LNR, nagsimula yun noon pa bago pa nung nasa, na, nasa Tun City pa kami, gumagawa na siya ng mga drawings noon. Mm. Tapos hmm. tinuloy-tuloy lang niya, tinuloy-tuloy lang niya hanggang ngayon. Ano na, sobrang sikat na nung ano, trabaho niya. Na-interview na namin din siya sa ITP. Pwede yes po, nakita po, oh. nakita ko po. Yun rin ang na yun rin ang gi watch ko mga before nagano ako ng mga interview before na subaybay so ko po kasi yung mga ano niya dati yung na-discover ko po yung pick-off. Mm-hmm Actually, bag, bago lang namin na ano yung pick off kay Sir Wilfred na taga Davao sa may-ari ng La Hacienda. Mm-hmm. Yung may-ari ng Davao Pop Culture Mania. Mm, okay. Parang parang kumikit din pero more on sa art, hindi lang sa comics. Mm, okay. okay. Maganda rin, na ano, oh, maganda na nakakating din sa ibang lugar yung gatong balita about comics eh kasi um, nag minsan iisip namin na sobrang nakasenter sa Manila, Metro Manila yung mga events na dapat tumatawid sa ibang lugar. Saya kaya nung ano may na naging na, ng Comiket sa iba-ibang lugar, eh, sa Bacolod, ayan, sa Iloilo, uh, sa Cebu, nagkaroon din ng ano mga Comiket doon. Pero hmm. mas maganda mas marami pang maging comics events para mas mas ma-inspire yung ibang mga creators na gumawa din ng comics. Hmm. Pero sa totoo lang po, parang na-shock din kami. Kala namin hindi nag-exist maganito. Parang kala namin pangarap lang or parang fantasy lang masyado. Hindi, na-shock din ako. Meron palang kumikit dito sa Pilipinas. Mm. Kami, boss mo yun. And so, yun, na ano rin Pico. Mm. mm. So, paano nyo na, yun, nabanggit mo kanina, na-introduce kayo sa Pico. Um, first time yung sasali ngayon sa Pico. Apa. Oh. First so, time lilipad, lilipad kayong dalawa ni Maya mula Up. mula daw to Manila. Yes po. Pero I mm. don't think na sasama ata si Gus Maya parang may representative parang ilak kasi po siya sa tao din. Ah, okay. Yeah. Madalas naman mga ano, mga comics artist medyo introvert din talaga eh. And uh, parang sa Japan din, 'di ba, may mga mangaka na hindi talaga nagpapakilala. Oo, parang sa parang JJK. Si, oo, si ano si Oda, 'di ba, si sa One Piece. Mm. Laging nagtatakip ng mukha yun. Eh. Ang nakikita nating picture niya, yung mga ano, yung mga luma. Hindi na siya <laughs> papakita ng mukha ngayon. So, yun, gumawa kayo ng ano, comics tapos nilabas nyo to sa Tapastik, tama ba? Oo, na-post Tapastik din mga around 2016, parang nag-start ng webtoon. Hmm. So naglipat kami kasi dati okay pa yung ads revenue dati, malaki-laki hmm. pa ang kita eh parang nakulelat. Ewan ko na ano nangyari doon. So mga 2016, doon yung nag-start para nag na ano ba yun? Yung nagpa-promote ang webtoon na may monetization daw na kung ilan na subscribers mo, pati ilang views, babayaran ka, hindi bang base sa ano. Basta para siyang YouTube dati. Okay. Mm-hmm. Na hindi lang hindi sa ad revenue lang ang monetization noon. So maganda dati. Yun ang golden age ng webtoon dati. Mm-hmm. 2016 to 2019 eh medyo parang ano ba to? Parang kuripot ng nandun. <laughs> Oo. oh. Kung kailan Yun. sobrang dumami yung creators sa kasi naging ano, naging issue nga yung recent hindi ko lang parang recent lang yung naging issue na parang about rights mga creator sa webtoon, parang ganun. Opo. Na si webtoon na yung may-ari nung gawa mo. Hindi ko alam, ay, nagpa-paraphrase lang ako. Parang na, nakita ko lang na ganun. May issue sa terms and conditions ng uh, web Ah, sa tapas po yun dati. Parang, mm. ano, para hindi ma-scout ng Webtoon. Mm. Pero Alright. ngayon, tuloy-tuloy pa rin kayo sa Webtoon na nag-upload. Up, upload pero hindi na po yan po main ano po namin parang main sa income namin. Mm. Nag hindi na po kami Well, pag sinabi mong indie, paano yun? Uh, nag-upload like, kayo sa sarili niyong platform o nagdedirekta kayo sa mga readers? Kami po mismo mabebenta ng libro po sa ano, direct po sa mga fans namin. Mm. You mean yung mga fans nyo sa Philippines o yung mga fans nyo sa webtoon? No, sa US po. Hindi hindi rin namin sure kung sa webtoon bang halos uh, have you heard ano po platform like Kickstarter? Mm. Oo, alam ko yung Kickstarter, yes. Yes po. Doon po kami nagbebenta. Mm. At musta naman yung ano, yung Kickstarter income? Okay naman. Ah, yun po maganda. mm-hmm. Eh ba, ano eh ang bale sa webtoon ang isang episode mo parang 0.000 centavos na. Eh. Kung doon ka magbenta PDF, isang issue mo, mga around 84 pages lang, meron ka ng $10, dollars mas maganda. Mm. Tapos digital copy lang yung isi-send mo sa kanila, no? Mm Pero nabebenta rin po kami ng physical. Mm So kapag nagbebenta kayo ng ano, physical copy from Kickstarter, paano 'yun? Pinapadala niyo mula sa Philippines papunta sa kanila? Ano po kasi mahal po ang shipping pag ganun. Ang ginagawa mm-hmm. po namin uh, ano tinatawag parang print on demand sa ibang bansa. So mm-hmm. magsapalaran ka kung 'yun rin nakakatakot dati parang ano ba to, scam ba to or legit? So nag, sa palaran lang kami and thankful din kami kay God na parang binantayin kami na parang legit talagang printer na yun. Ah. so yung print on demand na yun, paano niyo siya nakita? Yung service na ganun? Eh, dati-dati pa po, wala pang Oh My Ghost. Uh, mm-hmm. Aware na po ko sa existence nila. Then, yun, parang nalala ko lang, natakot po, ah, at, at the first page, natakot talaga kami kasi akala namin mabangkrut na kami because uh, nag ano ba tong parang tuga-tuga in Tagalog. Parang nagpo-push kami eh hindi pa pala planado. Mm-hmm. So parang namali ang calculation namin sa sa shipping eh, kasi ang balak namin dito mag-print and mm-hmm. sa US ipadala. So, yun pala mali, mali malaki ang oh. mawala sa amin. Opo. Mm-hmm. And then naalala ko, ah, meron mga pala yung ano, doon sa US, pwede ano natin, tapos yung pagbasa ko sa terms and conditions, parang ang gawin mo lang, send mo lang ang funds mo, then sila na bahala magpadala sa mga funds mo, then bayad ka lang sa PayPal. Hmm. So okay lang ba ano tanungin kung ano yung platform na yun on demand kasi baka may mga webtoon creators din na local dito na gusto gawin yung ganyang klaseng ano uh, system para siyempre may mga fans sila pero hindi sila makapag-produce ng comics na ipapadala kasi mahal nga yung shipping. Oh, yes po, sure. Iyan rin po ang mission po namin. Gusto namin ikalat yung ganitong crowdfunding. Ang tawag po kasi yung crowdfunding. Mm-hmm. E, ba- bali po, ano kasi, parang alam niyo po yung kasabihan na pag meron kang farm sa mangoes, mga mango tree, mm-hmm. eh, imbis mag, ano ka, magmadamot sa mga, ano mo, eh, dapat naman sa mga kapitbahay, pati sa mga kalaban mo, bigyan mo ng magandang mangga na puno para at least maganda rin tubo sa'yo. Parang pay it mm-hmm. forward din. Then, Tama yun, yun nga po, ang sa Kickstarter po eh, bale, kailangan mo, ang problema lang po niyan po, kailangan mo bangko sa ibang bansa. Ah, kailangan mo ng bank account na US-based. O, pwede hindi po, ano, basta first world country like UK, Japan. So, yun, luma, may kaibigan kami, halos na ng mga kaibigan namin nasa London na, yung mga nerds. Mm. So nakiusap lang po kami na pa, pwede naman po pasabay na lang po kami mag ano, ng money tapos bigyan lang namin kayo ng percent. mm So far okay din. Minsan nakakatakot baka ma-scam. You know oh. na parang iba ng panahon eh. Pero buti mm-hmm. ma- maganda rin ang mga ugali mga kaibigan ko po. So pumayag sila tapos uh, yun na tuloy-tuloy na yung mga transactions. Yes po. So bali so, po ang technique po niyan Actually, Sir Mel, wala pong wala po kaming fans sa Kickstarter na bigla-bigla lang eh, na parang supportive ng mga tao doon. mm Na-shock kami. Ah, yung dati kasi sa pandemic, para maraming ah, ano kasi yung parang na-down masyado pati webtoon tapos parang damay-damay na walang income. mm Tapos may nakita ko sa YouTube yung Kamen America mm na series. Ano kaya to? pandemic na pandemic, nagsi-shipping, eh, paano ginawa yun? Doon ko na uh, discover yung Kickstarter na, ah, okay pala yun eh. Buhay pa palang comics sa pandemic. Doon pala yung ano, parang another golden age naman sa comics, lalo na sa digital. Na hindi ka na mag-asa sa mga webtoons. So parang ikaw na talaga may-ari. Mm-hmm. Actually, mas ko yun eh, yung ganun uh, sa'yo talaga yung property tapos hindi kung gusto nila ilalicense nila sa'yo babayaran ka nila di ba so, Opo. mas maganda yung ganun kesa yung mag uh, magsusulat ka for a big company tapos yung rights sa kanila lahat mm mas maganda yung sarili mong property na maganda na nagawa nyo ngayon uh, yung yung platform na ginagamit nyo for your uh, for your income na sinabi mo kanina yung Kickstarter. Nagulat ako kasi Kickstarter, alam ko sa Kickstarter crowdfunding. Uh, usually, ang ginagamit ng mga artist, Patreon. Na, na, ano mo na ba yun? Uh, yes po. oh, na-encounter mo na yung Patreon. Y- yan po ang main ano po namin dati, yung webtoon pa kami. Mm-mm. So Patreon Pero, yung Oo. Gamit nyo rin Patreon tapos nag-transfer kayo sa Kickstarter. Ah, yes po. Pero iba po masyado ang Kickstarter versus sa Patreon kasi ang Patreon po parang subscription po, di ba? Mm. Sa sa Kickstarter, para siyang ano po, yung parang GoFundMe. Oo. So parang mag bali sa mga kung comics art, mga comics ang ginagawa mo, parang pre-order ang ginagawa mo, hindi yung parang nagsa ka sa kanila para mag benta ka na, parang literal nagbebenta ka pero advance kahit hindi mo pa nagawa yung comics mo. Ah, oo nga. So bale, magbabayad na sila habang ginagawa niyo yung comics, after niyong matapos yung comics, sa kanya ipapadala yung ano. Yes yung po, comics. parang format niya, parang pinakondo. Mm. Okay, ganun pala yun. Tapos may percentage si ano, si Kickstarter syempre kasi ginagamit niyo yung platform nila eh. Yes po, parang 5% po ata, then another 5% sa bank process. So, total of 10% po or lampas, mm. mga 11 nata. Pwede na, pwede na. 10% lang. May mga ibang platform, 20% yung kinukuha eh. Ang, ang mahal. Mm. Tapos, kapag itatransfer mo pa from PayPal to your bank account, may bawas ulit. Kaya nga po. Mm. Mm-hmm. And eh, napaka-interesting na masaya ako na na-open natin yung ganitong klase. Uh, ngayon, balik tayo dun sa comics sa Oh My Ghost uh, ang ilalabas nyo sa pick-off, anong volume? Kasi yung sinabit nyo for ano for promotion volume 1 lang. Uh, mm-hmm. Anong plano nyo sa pick-off? Maglalabas ba kayo ng mas marami? Apo, may, actually, issue 1 pa po yan. Mga 84 pages po. Mm, 84 pages. Makapal din yun, ha? Ah. Apo, Parang mali ata. Parang dapat volume 1 pala yan. Pero yun, issue 1 na lang po yan. <laughs> oh. Pero mas mas mas okay naman. Kapag mas makapal, mas okay din eh kasi hindi mabibitin yung mga oh, yes, bumili. Oo, minsan yun yung nagiging issue. Uh, bumili sila ng ano first ano yung pang booklet lang. Tapos ko konti lang yung nangyari, wala masyadong nangyari. At kaya nga sunod, hinahanap na nila yung sunod. At least itong itong itong, itong sinabit nyo for review, uh, buo na siya. Ang ganda nung ano nga, eh, transition eh tapos yung sinabi mo magaling ano, magaling magsulat si uh, ah, si Ghost Maya na entertain naman ako nung binasa ko yung ano para kung nanonood ng Lies of Life anime <laughs> yung <laughs> feeling ko na may konting ano may konting uh, sexy ano scenes kasi medyo ano 'di ba ang sexy ghost si yung ano itong oh my ghost na character nakwento ba sa iyo ni no ni uh, ni Ghost Maya kung paano niya conceptualize kasi si yung yung yung ghost ah, si Maya Labo what about yung main character na lalaki ano yung inspiration niya sa character na yun wala po parang ano yata po parang stereotype mga yung mga emo guy <laughs> mm. doon niya man inspired mo kasi yun lang hook dati sa mga high school di ba mga si Max Tuxedo ano pa ba yung mga... Parang lumaki din siya kasi sa mga 90s din eh. So, na-inspire siya sa mga ibang mga work like mga Sailor Moon, ano pa ba yun? Mm-hmm. Love Hina. Mm-hmm. Pero dapat gusto niya cool guy kasi nakita niya halos lahat ng mga ganyan uh, parang lampa. So, gusto niya mm-hmm. mga cool guy naman. Gusto, Oo. <laughs> Kasi avid fan din siya sa mga ano yun, yung Meteor Garden, ano pa ba. Mm-hmm. Basta yung commonly na gusto sa mga 90s na babae mga Westlife. Kaya yun ang pinili niya si Carloy. Oo, mga ano, mga boy bands, di ba? Tapos oh. K-pop na uso ngayon eh. Okay nga po. Um, i-greet natin yung mga nanonood. RH Lantang, hi guys. Uh, si John Brian Gaspi, awesome, sabi niya. Yan, hello. Um, ano yung expectations nyo pagpunta nyo dito sa Philippine International Comics Festival. First time nyo bang pumunta sa ano sa Manila to attend a comics event? O may mga puntahan na kayo noon? Hindi po, first time po namin to. Na-expect po namin sana magkaroon kami maraming kaibigan, mga maraming connection. Pero mas maganda kung maraming allies. E, ko kasi dati yung nagpa tawag yung DTI dito, Patineda, kala ko ako lang comic artist dito. Pero mm-hmm. lonely masyado ba? Mm-hmm. Kami na Ghost Maya, kami na nag-attend. Ayun, gusto namin magkaroon ng mga friend na related din sa ano namin, parang hilig. Mm-hmm. Actually, marami na nagugulo ako na may mga comics creators from other uh, ano eh, other places na hindi pa masyadong kilala. Like, mayroon akong kilala sa Baguio, uh, ako, sa taga Pangasinan ako eh. Tapos, siyempre, Cebu, marami diyan. Sa Davao, meron din. Kayo, di ba? Iloilo, meron din. Pero feeling ko may meron ding iba pa na hindi pa lang natin nakikilala eh. Na hopefully, makita nila tayo. <laughs> itong mga promotions. Po. Oh, itong promotions na ginagawa natin. Um, nung kalakasan ng uh, webtoon, nung nilalabas nyo webtoon, ano yung reactions nung mga nagbasa? At uh, gaano kabilis yung pagsikat nung nung series na ginagawa nyo? Bali, parang na-shock din po kami kasi dati sa past, parang dati, mga 2015 at 2016, na-shock kami na meron kaming 50 subscribers, 100. Parang akala namin, ah, sikat na tayo kasi ganyan na, 51 to 100. Eh, pagpunta namin sa webtoon, siguro kasi parang pioneering din kami noon dati. Paglabas ng hmm. webtoon, submit, magbabaka sakali nagtaka na lang kami ng 500 na, 1,000, then umabot na may mga 3,000 hanggang nagka 6000 Mm-hmm. Uh, yun, then na ngayon po uh, mga 16.7 million na po yata ang views namin. Wow. So hanggang ngayon tinutuloy-tuloy nyo pa rin at syempre continuous pa rin yung ano yung Yes po. Oo, oh, yung pag, kahit na hindi na siya main na-upload pa rin kayo sa uh, sa webtoon kasi nandun yung mga i audience nyo din eh, no? Mm-hmm. And para na siyang, ah, narinig niya na po ba Jojo? Oo, syempre. Uh, ah, yun, doon pa rin kami... <laughs> doon rin kami na ano, parang na-inspired yung parang, parang mga battle system. Basta hmm. parang yun rin ang gusto. Lalo na yung season 6 na itong Oh My Ghost kay parang ang kalaban parang si Kira Yoshikage. Mm. mm, mm. Mga eh, hindi ko alam na, na ano, pinakasikat na villains. Oo. Yung gusto pala ng mga mystery kaya ang, hanggang ngayon nag-improve pa rin kami sa ano sa pag mm. narration. Oo. Mm. Excited akong mabasa yung part na yan kasi itong itong first part na pinabasa nyo sa akin. Ano siya, eh, slice of life eh. Parang akala ko ano siya, yung sweet sweet ano uh, stories tapos ngayon malalaman ko meron na palang battle system na ano. <laughs> kasi po uh, si Maya ni... parang mm. ay po ay, sige, sorry. Si RH Kilantang sabi niya saan sila Mel. Ta, ano siya? Davao. Tag Davao. Davao po. Mm-hmm. Eh, ano din to si RH? Ano din, Bisaya din. Marunong din siya ng Bisaya. Mm-hmm. Ta, taga Ormoc. Ayun. Ah, sorry, uh, kinat kita kanina. Ano na yung nasabi mo? Doon na po parang nag-improve na kami. Like dati kasi parang season 1 hanggang 3, parang slice of life, pati pang romance comedy. Eh parang, mm. syempre parang at the same time, parang nababagot na kami ba? Parang gusto namin improve pati art lang namin by using Oh My Ghost na franchise. So, mm-hmm. yun, parang na-improve namin na gusto namin mag-horror. Eh, go, eh, lagyan natin horror. Lagyan natin action, lagyan natin action. Lagyan natin, parang kahit anong genre, na, nandiyan na po. <laughs> Tapos, ang, ang eh. <laughs> Tapos ang story na po ngayon kasi since uh, issue 1 na mention po na si Maya wala siyang memory, uh, yun na po ang plot uh, mission nila. Napin yung memory niya. Mm, okay. Napaka ano eh, napaka exciting at gusto ko ngayong ngayong binigyan mo ako ng overview ng mga mangyayari in the future parang curious na ako kung paano <laughs> siya mag-unfold. Actually maganda nga yung ano maganda yung process niya. Okay. Kahit anong klaseng wild idea, sige, pasok natin. Okay Opo. lang yan. It's our property. Wala silang ano, wala silang pakialam kasi tayo ang masusunod eh. Atin to. Ganun yun eh, no? Uh, sabi, oh. sabi ni RH, padayon lang sa paghimo para madaghan tang mga Bisaya nga kumikero. <laughs> Patuloy po daw para rumami po tayo mga kumikero mga Bisaya. Mm-mm. Uh, sabi ni John Brian de Gaspi, genuine question sir. Ano po yung 3060 thumbnail na hinihingi ng client sa kanyang project? 30 na thumbnail. Parang panel po ba? Client sa kanyang project. Kasi ako <laughs> gumagawa rin ako mga kami ni Gus Maya, mga 20 to 60 para makagawa ng episode. Parang ano po mm. ata yan? lang kami hinihingi ng client. Hindi ko rin po alam, hindi po ako nagko-commission mga ganyan po kasi. Oo. Oh. Kasi I- bale... Oo, oh, clarify na lang natin. Hmm. Bale, ano po kasi kami, parang gumagawa talaga ng comics. Kami na mismo hmm. rin magbebenta. So hmm. wala pa wala wala po kaming amo. Kami po mismo ang amo. Oh, ang ganda nung ganun na klase yung format. At also maganda yung collaboration yun ni ano ah, ni Maya kasi open siya sa mga ideas. So gaano kadami yung ideas na nag, so nagbabatuhan kayo ideas. So collaboration talaga siya. Hindi lang isa yung susunod. What if hmm. ganito yung gawin natin ganun? Pero more majority po parang siya po ang ano po yun parang mag-decide kasi hmm. may, meron pa akong i-share ikuha niya pero majority po yun parang wag ganito, parang medyo pangit ata. Mm. Since para siyang leader, maming, makinig po ko sa kanya. Oo. Kasi siya yung parang pinaka main writer eh, no? Apo. Pero nabibigay so, lang po kami ng mga idea. Mm-mm. Pero alam mo na kung papa, saan papunta tong ano, yung story niya. Kasi sabi mo, dami ng pinagdaanan. May, uh, may love story, may uh, Kalaban. <laughs> horror, tapos mga yun, battle system na. Plina, pre-planned ba yon o nagkataon lang na naisipan nyo lang, sige ito ang gawin natin kasi mukhang masaya to? Sa, for us po, ang comics po, ang problemahan mo lang, ang gitna, ang first pati ang ending, dapat meron ka na noon sa umpisa pa lang. Pero yung sa gitna, doon ka na magplano, ano bang continuation yan, ano bang, ano parang baka may plot twist ba or may plot hole ba. Hmm. So sa gitna na kami parang magka-problema or parang, pero at the same time, wala pa kaming ano, kasi parang si Ghost Mine, hindi, hindi pa nababurn out. Parang maraming idea ba? Oo nga eh. Uh, ang sarap siguro kakwentuhan din ni Maya kapag ano kapag ma-interview natin siya uh, marami din siyang masasabing input although uh, naintindihan ko rin na uh, yung may mga artist na or writers na hindi masyadong mahilig magpa-interview kasi medyo introvert ganun din ako noon eh pero na-overcome ko siya habang tumatagal mahihain din ako kasi um, artist, drawing, drawing. Kaya nga tayo artist eh, tayo speaker. Kasi mas gusto natin, ano lang, the drawing. Uh, with that, paano natuto mag-comics? Bale po sa, dati po kasi sa Japan po kami nakatira. Mm-hmm. Mga hanggang 5 years old po. And then, yun, parang ano po ako exposed mga manga. Ang una kong ano po, Astro Boy. Mga, ayun, parang 1919, basta parang colored na yun ang Astro Boy, pero medyo luma na. Mm. Then, yung Graveyard of the Fireflies, yun, mm. uso pa yun sa VHS dati, renta doon sa Japan. And yung mga sa train, parang iniiwan nila yung mga manga pag oh, tapos oh, yung na magbasa. Shonen Jump. Oh. Opo, opo. Yun, doon na. So, wow, ganun pala no. Pagdating namin sa Pilipinas, eh, parang nagulat ako, parang culture shock ng walang ganito, walang ganyan. Tapos nakinood pa. Like mga anime, nakinood pa sa kapitbahay dati. Mm-hmm. And then, ano pa ba? Yung, ano pa nga ba? Basta parang, ah, kasi meron rin kami dati, parang family friend namin, meron siyang comics yung kay Venom, pati kay Spider-Man. Mm. Spider-Man, mm-hmm. Spider-Man. And damot na hindi mo kabasa. <laughs> Eh, doon, doon para ako na napursige na gagawa ko ng comics, hindi ko kabasa sa kanya. <laughs> Ayun, may utang na loob tayo sa kanya kasi <laughs> dahil hindi kanya pinahiram, nag-comics ka tuloy. Mm, mga Archie, ano pa yung Witch? Yun ang uso dati. Oh, paborito rin madamot yung noon. Ang ganda ng ang ganda ng drawing noon eh, yung Witch. Oo. Oh. Taga Italy po ba 'yon? O oh, alam ko. Oo, oh, Italian siya. Si oh, oh. yung artist. Ganda ng drawing nun. Yung, yung witch, gustong gusto ko yun. Yung Archie naman, iba rin yung style niya eh. Medyo cartoony. Pero gusto ko rin mm-hmm. yung Archie. Nab- nababasa ko rin yun. Uh, gusto ko rin yung ano yung mga Mickey Mouse, Donald Duck na comics. Ay, oh, yun, Donald Duck, maganda yun. Oo, oh, magaganda din na comics. Ang ganda ng drawing. <laughs> Ibang-iba siya doon sa cartoons na pinapalabas. Parang doon yata na-inspired ang manga eh, sa kay Donald Duck. Mm-mm, sa ano? sa ang ang alam ko yung napanood ko na one uh, documentary about sa history ng anime na, na ano siya kaya malalaki yung mga mata ng mga anime kasi yung mga seven dwarves sa Snow White malalaki yung mata expressive yung mga mata nila so inadapt yun ng ano ng Japan kasi alam nila na mas expressive yung mga mata kapag mas malaki mm tapos ano pa ba iba rin ng medyo ironic din yung paggawa sa Oh My Goose. Di ba po ang Oh My Goose parang pure wholesome po na romance comedy. Mm-hmm. Tapos marami din friends na si Maya. Parang frustration din sa amin din kasi yung paggawa pa namin eh, hindi pa supportive mga tao sa amin. Yung, parang nire-reject kami. Mm-hmm. Nakaranas din kami na parang walang ano support sa pera kahit sa mga parents namin so nagtiis kami na isang bread sa isang araw yung tag 5 pesos Mm-mm. star bread yun ang pabuhay sa amin dati talagang ano ah talagang pinush nyo talaga yung paggawa ng comics kahit na hirap na hirap kayo go pero ngayon moving after a few years ito na yung main source nyo ba ng income o may iba pa kayong ginagawa? ito na po, parang ito na po main income po namin. Mm. Yeah, napaka-commendable niyan kasi bihirang-bihira yung mga comics creators na they can live off with their own comics. Yeah. Na-consider niyo na bang gumawa ng ano din, mga merchandise? Kasi ang binebenta niyo comics. Pero meron na ba kayong binebentang merchandise like plushies, art prints, So far, wala pa toys? po. Nag-try kami dito sa Davao Pop Culture Mania, parang mahina ko eh. Mm-hmm. Pero sa bagay, hindi pa kami po sikat dito eh. Oo. Um, yun yung medyo mahirap kung locally hindi ka kilala tapos sa ibang bansa masikat ka. So mm-hmm. kung siguro maglalabas kayo ng merchandise sa ibang bansa, baka mas ano, mas maraming bumili. Pero focus Pero, po kasi namin libro talaga. Doon mm, lang kami galing. Comics. Try nyo rin i-consider yung merchandise kasi alam mo ba yung Disney, yung Marvel, yung toy animation, yung mga manga. Ang merchandise yung ano nila eh, yung main source ng mas malaki yung kinikita nila sa merchandise kaysa doon sa mismong comics. Hmm. Kasi tinan mo to, yung One Piece every movie, iba-iba yung suot nila. Iba-iba yung ano, yung costume nila, hindi nila sinusunod yung sa anime. Kasi mm-hmm alam nila na pwede silang gumawa ng toys based off that ano movie. So hmm. more toys, more more merchandise to sell. Yan. So yun. Pero kung kumikita naman kayo ng malaki sa comics, walang problema, maganda yan. Siyempre, ang pinakamaganda kasi talaga yung comics talaga. Yan. Hmm. Pero yung isa sa isa sa pina, isa sa mga pwede niyong gawing uh, source of income yung mga merchandise. So, pwede sigurong toys, flash, plushies, kanya, or art prints. Uh, pero, kahit ano na lang, <laughs> sa kanyo na lang isipin. Sabi ni Bernadette Wagner, Red Redbubble. Yan, Redbubble. Ah, oh, Redbubble. Nakatry kami dati. Ah, tama, meron, meron kami Redbubble. Mm-hmm. Yeah. Redbubble Kasi, pati... Oh. Ano pa ba? Like... Oh, Dot of Family? Yeah, sabi ni John Bryan, struggle talaga ng artist is doubt of the family na hindi sila believe sa visual perspective. Uh, ako medyo ano ako eh, medyo lucky na hindi ako masyadong yung, yung medyo support medyo supportive yung family ko sa pagko-comics ko noon. Hindi si hindi nila ako dinidiscourage na ano uh, na wag gawin yung ganyan kasi walang pera. Well, hindi ko narinig yung ganun eh. Pero naririnig ko siya sa common siya na ano, common siya na naririnig ko sa ibang mga artist. Pero kung gusto mo talaga kasi yung medium, itutuloy-tuloy mo kahit kahit wala kang kinikita eh. Tapos, ngayon, ngayon successful na kayo, ano namang sinasabi nung nung mga friends nyo, nung relatives nyo about dito sa ginagawa nyo? Tanggap na ba nila yung source of income o gusto pa rin nila kayong maghanap ng totoong trabaho. <laughs> parang ganun nga po. Ang iba parang cut off na, ayaw, ayaw namin yung parang toxic na ugaling ganyan. Mm-hmm. Hindi namin i-push ang sarili namin na mag-ayos kami. Kasi parang close-minded na masyado eh. Oh, mahirap so, din talaga kapag ano na, close-minded na eh. Wala kang mm. masasabi mm. na ano eh. Kaya po. Mm. Pero congratulations dito sa comics nyo na Oh My Ghost as I said before, bihirang-bihira yung mga comics creators na nabubuhay sa sarili nilang property. So, alagaan nyo tong property na nabuo nyo at napalago nyo. Kasi, malay mo, ma-adapt siya sa anime, di ba? Maging ano siya, maging <laughs> cartoons, di ba? Amen. <laughs> o, oh, di ba? Hindi, hindi siya malayong mangyari, lalo na kung ma, ano, marami ka ng followers. Um, question, hindi ba kayo inoferan ng uh, webtoon na gawing webtoon original yung My Ghost? Kasi marami, marami naman kayong followers. Sadly, sa 9 years namin, hindi sila lumapit sa amin. Mm. so parang ano kaya ano, ano kaya yung reason kung bakit? Meron ba silang mas prefer na style? Kasi nakikita ko yung mga webtoon original, yung mga drawings talagang sobrang detailed, magandang kulay, yung parang screenshot na ng ano, screenshot na ng anime yung each panel kasi yung sa inyo, talagang comic format talaga eh, na uh, drawing, may kulay na yung hindi siya, kumbaga kung i-compare mo siya sa mga webtoon na ginagawa na parang sobrang hyper detailed na. Yung sa inyo, ano siya eh, mas mas mabilis siyang gawin. Yes po. Parang simplified kanila. lang. Mm. Tingin mo Kaya ano po, ba 'yun? Na, parang na, kuku- mm, isa rin po 'yun like yung sa interview ni No Sleep Are We, mm-hmm. parang dapat ano yung style mo parang pang Korean talaga or patok talaga sa mga like yung mga genre na dapat yung mga weird mga red flag na guys. <laughs> Yun ang gusto sa mga webtoon eh. Kaso mahirap siya i-transition kasi gawing ano like for example webtoon to Patreon. Eh halos mga readers sa webtoon mga bata. So meaning wala silang pera. Oo. Kaya sila babasa sa webtoon kasi libre eh. Oo, oh, kaya nga. Mm. Parang like sa amin, 60,000 namin na subscribers, parang 100 lang ang nag-subscribe sa Patreon. Mm, and eh, ganun talaga yun. Uh, wa, mm. Parang may, may narinig din ako about that eh. Kung meron kang 1,000 na followers, isa lang doon yung talagang totoong fan mo. So, yes, po, one, one true fan sa 1,000. So, yung, yung one person na yon bibili ng ilabas mong merch, magsusubscribe sa gawa mo. Tapos, basta isusupport ka niya ng todo-todo. Pero, syempre, mm-hmm. kailangan mo magpadami talaga ng followers. Hindi mo pwedeng asahan meron kang 1 million followers. Yung buong 1 million mm-hmm. na yun, isusupport ka talaga. Kasi, okay, hindi, okay. talaga, oh, hindi yun realistic eh. Mm-hmm. Sabi ni Bernadette Wagner, congratulations Ghost Maya, sana ma-Netflix at makidrama yung Oh My Ghost at Boy Girl. Sana. Thank you. Mm-hmm. Sabi ni John Bryan, oo, sobrang hirap na hindi konektado at hindi ka suportahan sa hilig mong maggawa ng comics dahil pinaniniwalaan pa rin nila na walang pera sa art hindi lang nila alam pero may malaking pera sa art. Mm-hmm. Uh, kasi yung mga national artists, yung mga cut na artists, parang sketch lang nila, binibili yun ng ano eh, ng sobrang mahal eh. Paano naging walang pera yun sa art, di ba? Pili lang ah, talaga uh, mga niche na no, mga fans, mm, niche. Oo. Kung walang pera sa art, bakit yun yung ano, yun yung main source niyo ng income ngayon, yung property niya na ano, oh my gosh, di ba? <laughs> So, itong ano, uh, Ghost Maya, gaano nyo siya kadalas gawin? I mean, how often do you upload sa webtoon? Every week? Every other day? Ganyan? Twice a week? Da- paano? Dati po, yung pag-start namin, every day. Mm-hmm. Mga 30 to 60 page, ay, mga panels ba pages? Parang ganun. So, 60 beses kami mag-drawing, pero yung iba, copy-paste lang. Ganun. Mm-hmm. Upload para lang maano sa ano, algorithm. Mm-hmm Ganun kami ka dati. Siguro nag-drive sa amin, galit, uh, <laughs> desperation, <laughs> pati dreams. Oo. Pero talaga eh, ang ang labanan talaga ngayon algorithm kung kung gusto mong mas maraming makakita ng gawa mo, mag-upload ka ng mas madalas. Hmm. At consistent Pero, ka dapat. Sa dati ganun ang sa webtoon, ngayon eh parang sa isang week parang apat na beses lang ako mag-upload. Oh, ma- ah, mali. Sa isang month pala. Sa isang month pala, apat. apat so once a week. Episode. Pwede natin sa once a week, apat. Oh. I know, Pwede. mga once a month pala, once a month. Once a month? Okay. Medyo ano Ay, na yun, mabagal na yung pa- once a month. Basta parang hindi na kasi kami serious sa web kasi focus na kami sa Kickstarter kasi. oh, sa Kickstarter. Oh. Well, hindi naman kayo kasi inalagaan ng ano eh, webtoon. Kung inalagaan kayong ng webtoon, malamang mas madalas kayong mag-upload. Kasi hmm. meron kayong nakukuha in return. Dati-dati ang sweldo doon, mga 1,000, 2,000 dollars. Ngayon, parang 150 lang. Ngayon nga, 20 dollars na lang ah, sa ad revenue. Ang, ang layo ng ano, no? ang layo ng difference. Oo, kuripot mo siya yung webtoon. Mm. <laughs> Sorry webtoon, siniraan ko kayo. <laughs> Pero okay, with that, ma maano mo ba ma marirecommend mo ba na mag-webtoon pa rin right now? Kung magsisimula kang mag-comics ngayon, are you going to go to webtoon, upload your work o hindi? Yes po, maganda rin sa webtoon kasi meron ng parang audience na ano ba? Bale, meron na siyang audience kaysa naman sa wala. Like sa hmm. tapas, mm. mahihirapan ka mag-start kasi parang more on creators doon kaysa sa readers is webtoon. Mm. Mas hmm. madaming readers kahit stagnant pa yung webtoon or parang, ano nga yung word yun? parang sobra na marami? Uh, saturated. Ah, saturated. Hindi pa stagnant. <laughs> saturated pa. sa sobrang rami, di, meaning, grabe pa lang demand sa comics eh. Mm-hmm. Actually, marami nagbab... Um, noon, nung nagko-commute ako, sasakay ko ng trend, may mga nagbabasa ng webtoon mga normal na tao, construction worker, estudyante, working person, nagbabasa sila ng comics, webtoon. Sabi ko, uh-uh. okay, so meron parang talagang reader. Kailangan mo lang maglabas ng magandang content para basahin nila. And even before, nung even before na wala pang webtoon, may nakikita ako din na alam mo yung mga scans na ah yes po, dina- yung mga pirated. Uh, oo. <laughs> ganun yeah, binabasa nila sa cellphone, no? Binabasa nila sa cellphone. So mas effort mm-hmm. 'yun kasi da-download mo pa, ganyan. Tapos babasahin mo. Hindi siya naka-format na webtoon, yung webtoon optimize siya for cellphone reading. Eh yung pages na na normal pages sa page, maliit 'yun kung sa cellphone mo babasahin, eh. kailangan mo pang i-zoom in, zoom out. <laughs> so ang tanong ko, since una nyo tong nilabas sa webtoon at ngayon ipiprint nyo siya, nagredraw ka ba para gawing print format? Kasi hindi siya one is to one eh. Yung mga panels na ginawa mo sa webtoon, hindi siya magsaswak kung ilalagay mo siya sa print. So, paano ginawa nyo? Oh, yun po. Yung before kami nag-start sa printing, na pilitan po kami mag, ano po na tawag po, mag-remastered from, from scratch draw talaga. Pero buti na lang, parang paritong mga ganyan na scene, meron na kasi kaming drawing na hindi kasi namin dinedelete ang mga file. So, pwede ano lang, yung i-recycle yung mga iba. Ah. Lalo na sa mga bagong episode sa webtoon. So, i-translate sa printing, okay pa magamit yung iba. Pero yung mga hmm. ibang, like mga episode 1 dati sa webtoon, yun, hindi na pwede. Kailangan na ipalitan. So, ang technique lang po niyan, parang ano talaga, if meron kang drawing, wag mo i-delete. Yung, i-save mo talaga mga file, lalo na yung mga ibang-ibang posing sa mga characters mo. Mas maganda kung sa isang drawing mo lang, marami ka ng, ano, marami ka ng mga posing like top view ba, worm view, mga bird's view. Hmm. Yun ang technique namin para mabilis ang production namin sa Amigos. Oo. Oh, para ma ma-reuse mo, 'di ba? Opo. Kasi umuulit-ulit naman yung ano eh, yung front view, yung mm. top mm. view, site view. Umuulit-ulit lang yun. Eh. So might as well kung digital. Di ba? Gawin Tapos, mo yung lahat para rin, mapabilis. Uh, uso na ngayon ng ano, magtamad mag-drawing. Eh, hindi talaga as in tamad. Eh, kailangan talaga practical kasi po eh. Kung gusto mong magka-money kaysa mahirapan ka bugbog. Tapos hindi, hindi pala i-scroll lang. Ang bilis masyado scroll mga fans. Mm-hmm. Yan dating Totoo. ginagawa ko parang naghirap akong drawing tapos ganun lang pala. Seconds oh. lang tapos na, hindi pala hindi lang nag-appreciate na. Ang ganda ng art mo. <laughs> oh. Ang makaka-appreciate lang ng art yung mga artist din. Oo, oh, oh, mga kapwa. Mm. May tanong si John Brian Gaspi, web originals na po ba sir o sa canvas? Ayan, na, nasagot na to kanina. canvas. Oo. Nine, Nine years na sa, original. sa canvas. Oh. Hindi original <laughs> pero Malay natin, di ba? Makontak Wala kayo. na, hindi na, hindi na po kami umaasa. Nine years na eh. Pero ano pa rin, kahit na hindi kayo ano, hindi pa kayo nilalapitan. The fact na maraming followers at uh, kumikita kayo outside ng webtoon it's already an achievement. Uh, sobrang ano yan, sobrang commendable yung achievement na nagawa nyo. Kasi as I said before, paulit-ulit lang, birang bihira yung mga comics creators na they live off dun sa comics na ginawa nila. Um, so yun. Okay lang po ba mag-share uh, about sa Webtoon Originals versus Canvas? Sige, go. Mm-hmm. Uh, yes tayo. po. Sa, kasi ang maganda sa Webtoon Canvas, hawak mo yung story. Eh, kung mag-original ka, meron kang editor, yung parang hindi, merong bawal, yun din ang pangit. Mas maganda yung parang sa kaya kami lumipat sa Kickstarter kasi parang malaya kami like for example gusto ng fans ng fan service di gawa kami fan service di samantalang sa webtoon parang walang ano parang may restriction like hindi ka pwedeng hmm. mag-drawing mga gore mga blood parang nadali kami ilang beses sa dugo lang kahit hmm. patak lang bawal sa webtoon dati uh, ang, ang strict naman masyado no Mm, tapos mag-compare ka sa iba, syempre parang ma-feel mo parang may favoritism pagkita mo sa ibang webtoon eh siya gumagawa rin ng dugo eh parang pwede. Gore na masyadong oh, bakit siya pwede, bakit ako bawal? Oh. Di ba parang hindi mo mano na mag-compare ba? Mm-mm, that's true. Eh, samantal kung mag-indie ka like Canvas katulad ko eh mag kami ni Gosmaya, mag solo flight, yung hmm, parang independent na talaga, control mo yung story pati art. Parang free ka masyado. Mm. Tapos ano na lang, self-post na lang yung mga deadlines. So, dapat mm. may matapos tayong ganito sa ganitong yes, araw, po. gano'n, no? Opo. Pero usually, mga one month, makatapos na kami ng dalawang issue. mm Gan Ganun, kabilis din si Boss Maya. Mm-hmm. Kaya, eh, yun sabi ko nga, ang ganda nung, ano eh, yung, yung nabuo yung workflow at yung art style, mas mabilis siyang gawin kumpara kung uh, ano halimbawa yung slam dunk na art style, di ba? Good luck naman mm-hmm. kung matapos nyo <laughs> yun. Wala, mahirap yun. Magaling. Lalo yung oh, vagabond. Oo, oh, vagabond. Nako. Baka isang drawing lang isang araw yun. Sabi ni Bernadette Wagner, kakabasa ko lang ng first episode ng Oh My Ghost at Boy Girl. Sobrang cute ng story. Wait, thank you. Meron ka ng bagong fan. <laughs> pa, makakarating kay Gusmaya yan. Mapapanood niya to. Okay, um, pakitang kantuhan, Loy. Ang dami natin pwede pang pag-usapan pero malapit na tayong mag-one hour. Uh, ito Ay, na lang. Um, anong ma-advise mo sa mga aspiring comics creators na gusto rin kumita sa property na ginawa nila, yung original content nila? Ang advice ko lang, draw lang kayo, go lang, pasa, huwag kayo mag, para mag-doubt na parang pangit ang episode 1 ko, parang ulitin ko, no, pabayaan nyo lang i-post yan. Kasi parang meron rin philosophy mga art, pati mga artist sa comics na ang first episode mo talaga kahit kailan pangit talaga yan. <laughs> hmm. Hindi talaga gagan, hindi ka talaga kontento sa sa story pati sa art mo since ikaw mismo ang creator niyan. Pabayaan mo lang hanggang magano grow, mas mag mas magustuhan pa sa mga readers pati mga ibang fans na makita na nag-grow ka, like ang art style mo nag-iba na, ang story, the way mag-story, pang iba na rin, para nakita na improvement mo, mas ma-appreciate pa yan sa mga readers pati fans mo. So go lang, basa lang. Ayun. And sobrang inspiring, lalo na sa inyo na from from sabi mo kan, kanina nag nag ano pa kayo nag-struggle kayo sa umpisa pero tuloy-tuloy lang tapos ngayon tapos may ups and down kayo eh, 'di ba? Sumikat sa webtoon, tapos biglang hindi na, so nag-transfer kayo sa Kickstarter. Mm-hmm. Uh, so nakakapag-adapt kayo dun sa mga pagbabago ng panahon. 'Di ba? Kung yes. hindi na nag work yung ang platform, hanap tayo ng ibang platform na mas, mm-hmm. mas okay. Ngayon is uh, last question bago tayo mag-end. Bakit mo gusto mag-comics? Why do you love comics? so much na kahit na naghirap kayo noon, tinuloy-tuloy nyo pa rin. What about yung pagko-comics na, na gustong gusto nyo? Meron kasi kaming parang vision or parang dream na hindi po makita sa ibang tao kasi. Kaya gusto namin ipaglaban yung ano, like sa mga classmate ko dati na na hindi namin tindihan na yung parang may ganda sa comics, sa mamanga, parang hindi na makita na even parang may beauty talaga na hindi nila ma-appreciate, na kami lang maka-appreciate nun. Labaw na sa mga narration, mga narr- narrative, mga art, na hindi nila makita na ako makarelate ako sa mga pag makabasa na akong manga or mm. pati si Ghostway makabasa ng mga comics parang ma-inspired kami so meron rin kaming dream na sana parang kung anong respeto din sa mga Japanese sa mga manga ganun rin respeto sa mga Pilipino sa mga artists dito kasi nabuhay kami na puro bully binubully kami kay parang, syempre parang close-minded mga tao na, eh, comic artist ka lang, ew. Ang ganyan, ganyan po nga mindset. Mm-hmm. But, buti pa yung ano ko, eh, doktor, buti pa yung ano, abogado, bakit ikaw comics? Parang ganun nga mindset. O oh, yun nga eh. Minsan nakaka, ano, nakaka-discourage yung mga ganong mm-hmm. klaseng mm-hmm. comment. Pero, katulad nyo, ginagamit nyo siya na stepping stone. Yes. Na tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang. Uh, sabi ni John Brian De Gaspi, daghang salamat sa tip, sir. Yan yung tip mo. <laughs> Walang ano man po. Mm. Ayan. So ito na lang, ano, uh, Loy, uh, invite mo yung mga Bisaya na ano na ng mga pupunta sa Picoff para ma- makita yung mga ginawa niyong comedy. Gusto ko invite mo sila in in Bisaya. Papu- ah, sure para, para pumunta sila sa ano sa, sa Picoff 2025. Hello mga taga Davao, mga Bisaya, o sa mga uban Bisaya. At mo diri sa Pico, support na to mga comic artists para sa Philippine International Comic Festival. And para po sa uh, tanan na naminaw ani, salamat po kayo sa IKP. Thank you so much, sir. Yun. Thank you so much, Loy. Regards kay ano, Ghost Maya, kung makausap mo siya, ay ano, pakamusta na lang sa uh, from from Indie Comics Podcast. Okay. Ah, sure po, sure. Uh, yes, thank you very much comics people sa mga hindi nakapagpaumpisa nitong episode namin. Pwede nyo itong balikan sa Indie Comics Podcast YouTube. Tomorrow, uh, mga 11 a.m. ma-upload ko doon sa Indie Comics Podcast na YouTube channel. So please subscribe para mas marami pang makanood at share to your friends and family para mas maintindihan nila na comics is still alive, it's never been dead, nag-struggle lang pero ngayon ano na ulit, steady na ulit yung yung yung popularity ng comics medium. Mm-hmm. Oo. So yun yung hope na maging industry ulit ang comics dito sa Philippines at yung mga stories natin tulad ng Oh My Ghost makilala sa ibang bansa. Yan. So thank you very much comics people. Ah, saan na namin kayo pwedeng i-follow ano, Lloyd? At i-promote Nasa... mo na rin yung comics nyo nasa Twitter po kami or pwede rin niyo i-google ang ano, ang Ghost Maya. Lalabas na po kami diyan. Hmm. Okay. So i-google niyo lang Ghost Maya. Ayan. Madali, madali lang naman silang makita. All right. Thank you very much comics people. See you sa next episode ng Indie Comics Podcast. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.